А вам я рада б в цех до майстра Вільгельма Крафта. Він добре ставиться до руських, сказала вона Ірині Лозовій. Кращого майстра у нас у барті немає. А не підете на роботу, з вами довго панькатись не будуть. Потримують ще тиждень у підвалі, і якщо не помрете самі, то поведуть на розстріл. Не думайте, що всі німці однакові. У нас теж є антифашисти. Ірина зрозуміла, що більшого Еммі не могла б їй сказати, навіть якщо і сама була антифашисткою і вирішила скористатися її поради. Геркрафт виявився літнім флегматичним німцем з лисиною на всю голову. Він поставив Ірину до свердлувального верстата і сказав на жаль, у нас свердла ламаються досить часто, а по них треба ходити на склад аж до другого цеху через кілька прольотів. Ірина невдовзі впевнилась, що на дорогу до складу і назад треба витратити майже дві години. А незабаром навчилась сама ламати свердла. А що поруч працювала росіянка, то вони по-змовницьки робили це разом коли Ірина приносила зламані свердла до майстра, він скрушно хитав головою, але не лаяв її, не бив, як це робили інші майстри, а посилав по нові. Лозова знала, що майстер Крафт має багато неприємностей через те, що його цех не виконує норм. Але він не знущався із своїх робітників, не примушував працювати понад силу. Одного разу шеф вилаяв майстра і штовхнув його так, що той ударився головою об станину. Ірина кинулась до крафта, підняла його голову і тримала так, доки йому не стало краще. Він потиснув їй руку і сказав Однаково, Гітлеру, капут. Ірина посміхнулась, але, боячись провокацій, нічого йому не відповіла тільки після війни Ірина дізнається, що Крафт був підпільником. Ідучи до складу по нові свердла через кілька цехів, Ірина мала можливість спостерігати, як працюють інші дівчата. Для кого так стараєшся? сказала ніби мимохід дівчині, яка особливо сумлінно працювала, щоб виконати задану їй норму. Ти знаєш, куди це піде? на вбивство твого батька чи брата. Дівчина стріпенулась від несподіванки, подивилась навколо. А як не виконує норми, то що мені буде? Відправлять газову камеру. Усіх не відправлять. Кому ж треба й працювати? Їм вигідно спочатку витиснути з нас усі соки, а тільки потім у крематорій. Іншим дівчатам підказала як стимулювати поламку мотора. Робила це обережно, коли в цеху не було наглядачів. І все ж знайшлася зрадниця в партії цивільних жінок. Почувши пораду Ірини, донесла на неї есесівцям. Саме тоді, коли дівчата разом з Іриною виводили мотор з ладу, есесівка підійшла до Ірини ззаду і приклала їй до ноги розжарений у сусідньому гарячому цеху шкворінь. Ірина закричала від страшного болю і знепритомніла. Опам'яталася в ревірі. Над нею схилилося знайоме обличчя. Кіто? зраділа Ірина, побачивши славну Севастопольку, з якою познайомилася в пересильній тюрмі потім спільні дороги етапом в Равенсбрюк. На відміну від більшості грузинок, Кето мала не чорне, а біле волосся і привітні голубі очі. Кето Хомеріно, радісно вигукнула Ірина. Вас послав Всевишній на мину життя. Справді, Кето, але тепер я не Хомеріно, а Сезамова. Ви одружились і змінили прізвище? Е, чи не так? І так і ні, мовила лікарка, перев'язуючи Ірині обпечену ногу. У ті страшні дні, коли фашисти гнали полонених дорогами Криму в Бахчисарай, я теж була в одній з колон. Ми йшли босі голодні, під палючим сонцем, залишаючи на землі криваві сліди. А наші конвоїри їхали на конях і підганяли нас нагаями. Вже не маючи сил іти далі, один з полонених упав. Гітлерівець вийняв пістолет, щоб пристрелити. Всю хвилину полонений повернув голову в бік конвоїра, і я впізнала в ньому нашого військового лікаря Сезамова. В очах його я прочитала таку тугу за життям такий німий зойк несправедливості. Адже він врятував немало не тільки радянських людей, а й поранених німців, що їх підбирали на фронті наші медсестри. Одного разу і мені він врятував життя. Я кинулась до нього, закрила своїм тілом і закричала до гітлерівця Не стріляйте в нього, благаю, він же поранений. Конвоїр стьобнув мене нагайкою по плечах. Сюк, а той тебе пристрелю, люто заволав він. Ні, не відійду. закричала не своїм голосом. Як я можу залишити в такому стані свого чоловіка? Ці слова самі зірвали з моїх уст, бо зрозуміла, що тільки я зможу врятувати його в цю хвилину. Та він же ваших полонених не пристрілював, а оперував і повертав до життя. Мабуть, конвоїр зрозумів мене, бо запитав у полонених. Це справді її муж? Так, це її чоловік, закричали всі одностайно. Лікаря поклали на воза, а мені дозволили прив'язати рану, яка кишила червою, і йти за возом біля нього. Ось так я стала сезамовою закінчила розповідь Кето. Завдяки Кето Ірині і Валі пощастило встановити зв'язок з комуністичним підпіллям у Бартії. Тепер до ревіру клали дівчат, які мали стати зв'язковими з підпіллям у Равенсбрюку. Кето і військовополонена лікарка Тамара Чаяло ставили діагноз якоїсь небезпечної хвороби і відправляли їх як тяжко хворих до Равенсбрюка мотивуючи тим, що в Барті немає відповідних медикаментів для лікування. Зв'язкові передавали керівникам російського підпілля Клем та Удовенко відомості Одирини Лозової, Чевідвалі та інших активних учасників опору проти фашизму в Барті.